E aí, Mr. Catra? E aí, Jerry Smith? uh... Oi! Chegando aqui no baile, tu já sabe o proceder. desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir, desce, desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir. Esse é o papo, molecote. Jerry Smith tá mandando, vai mulher, sacode aí. Desce, quero ver. Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir, desce, desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir. Vem, Mr. Catra. Mr. Catra tá mandando, vai mulher, sacode aí. Vai mulher, sacode aí. Vai mulher, sacode bigode aí. Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver. Desce, desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver. Desce que o bonde quer ver, sobe que o bonde quer ver. Tô vendo, hein? Bum, bum, bum, bum, sentar. Bum, bum, mexer. Bum, bum, sentar. Bum, bum, mexer. Bum, bum, sentar. Bum, bum, mexer. Que delícia! Oi! Chegando aqui no baile, tu já sabe o proceder. Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir. Desce, desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir. Esse é o papo, moleque. Jerry Smith tá mandando, vai mulher, sacode aí. Desce, quero ver desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir, desce, desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir. Vem, Mr. Catra, Mr. Catra tá mandando, vai mulher sacode aí, vai mulher sacode aí, vai mulher sacode aí. Desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir, desce, desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir, desce que o bonde quer vir, sobe que o bonde quer vir, tô vendo hein. bum bum bum bum bumbum sentar, bumbum mexer, bumbum sentar, bumbum mexer, bumbum sentar, bumbum mexer. Que delícia! Oi! Oi! doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing doing